Kahit ikaw mapapaisip ka kasi parang hindi halatang may nakatira sa bahay niya. Eh, Isa lang ba yung mag-isa doon? Wala ba siyang pamilya? Um, magpapalaundry din ba kayo? Ah, uh, opo. Ma- mga uniforme po namin. Ma- makukuha po ba kagad namin yung bukas? Sino ba yung babaeng yan? Ano bang ginagawa niya? Bakit ayaw niya ng may ilaw? Ayon ba sa mga anak na lulong sa mobile games? Yung tipong parang doon na umiikot ang buhay mo. Okay lang kahit hindi ka maligo, hindi kumain. Basta tuloy lang sa paglalaro. Ganyan ako noon. Hindi ko talaga mapigilan ang sarili kong maglaro at kapag pinapatigil ako, nagagalit ako at hindi ako sumusunod. Dahil doon, inilipat ako ng nanay ko sa isang eskwelahan sa barangay. At ang mga karanasan ko roon, yon ang ibabahagi ko ngayon upang lubos na maunawaan ng lahat. Ako nga po pala si Kael. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, Huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Stories sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Oh, itong bakanting kwarto. Malinis na to at maayos na rin. Maliwalas dito sa loob kasi may bintana. At hindi rin mainit dahil nasa likod banda ng paupahan ko ang kakauhian. Dito talaga dumadaan ang simoy ng hangin. Ito ha, bubuksan ko. Oh yan, tignan nyo. Oh, okay ka naman siguro dito, Kael, no? Hoy, sumagot ka nga. Wala ka rin namang magagawa dahil dito ka pa rin matutulog. Eh bakit pa kasi nag-transfer, madam? City na nga yun na. Ah. Eh dito kasi mahina ang signal. Sapat lang na Facebook ang kaya. At hindi na yung mga mobile-mobile games na yan? Ay, kaya pala. Usong-uso pa naman yun ngayon. Ah, pero oo, sa lugar na to, hindi talaga kakayanin ng mobile games. Kasi dito sa paupahan ko, mahina talaga ang signal. Facebook kaya. Yung ibang app naman, loading. Pero gumagana pa rin. Yang mobile games na yan, di ba? Malakas kumain ng data at kailangan na malakas sa signal. Kaya nga inilipat ko na siya dito eh. Kasi tamang-tama talaga yung lugar na to para sa kanya. <laughs> Ayo nga naman. O siya, sakto na ba kayo rito? Yung banyo pala nandun lang banda sa dulo ha. Ilan lang naman kayong mga boarders kaya hindi masyadong siksikan ng paliligo sa umaga. Kung ayaw mo malate, eh gumising ka na lang na maaga, iho ha. Huwag kang mag-alala, ha? Mababait naman ang mga kasama mo rito. Tapos dun sa baba, nandun naman ang labahan at sampayan. Sa bandang likod, hmm, malapit sa kusina. Sa kusina naman, kumpleto rin sa gamit. Yung nga lang dahil tangke ang kailangan para makaluto, ang ah, magambagan na lang sila kapag naubos na. Eh sila-sila lang din naman ang gagamit. Pero kung kapos talaga sa pera, may pugon naman sa likod din. Uuling na lang talaga ang kailangan. Oh, Narinig mo, Kael, ha? Kapag dito ka matututo kang mag-alaga ng sarili mo. Hindi mo ako makakasama dito kaya matututo kang magsariling sikap. Halika na, kunin na natin yung mga gamit mo doon sa baba. Hindi ako nakaimik noon. Wala rin naman akong magagawa kapag si mama na ang nagdesisyon para sa akin. Sinunod ko na lang siya. Pagkaayos niya ng gamit ko sa kwartong inuupahan ko. Umalis din siya agad. Nasa tapat lang ng eskwelahan ang inuupahan ko at maliit lang yon. Buong araw akong tahimik. May inis kay mama dahil pakiramdam ko kontrolado niya ako. Pagsapit ng alas 5, narinig ko na ang ingay ng mga kapwa estudyante na umuupa roon. Oh, akala ko pa bukas pa kayo darating dito. Pero nalinis ko na yung mga kwarto na pili nyo. Pwede na yung pag ano, pagpahingahan. Ah, talaga po? Naku, maraming salamat po ah. Mas maganda po kasi kung ngayong araw na para hindi na kami gigising ng sobrang aga sa amin. Ay, oo. Kasi malayo ang inyo. Bundok yun, di ba? Ah, opo. Ah, ito nga pala po oh. May dala po ako. <laughs> Ay, ang taray. May nito. <laughs> Hala, ang hihinog. Masarap talaga ng gatas. Ay, marami salamat. Tambay ah. mo talaga. Ah. <laughs> eh, nahuhulog lang naman po kasi yan doon at saka nabubulok lang po. At saka, hindi po mahilig yung mga tao sa amin sa Kimito. Sayang po yung mga bunga. Oo, dali mo lang dito kasi marami kakain dito. Ay, oo nga pala. May bago kong border. Mm, lalaki, gwapo. Bigyan natin siya mamaya. Ah, talaga po? Oo, galing syudad. Galing sa magandang eskwelahan. Mamaya lalabas yun. Bigyan natin tong ano, tong tatlo sa kanya. Pero hindi ko kasi alam kung nakain siya ng ganito eh. Habang pinapakinggan ko yung usapan nila ay nasa loob lang ako ng kwarto. Nanlulumo dahil hindi ko mabuksan ang paborito kong laro. Inaasar pa nga ako ng mga tropa kong kalaro ko na mahina daw yung internet ko. Kahit magload pa raw ako ng malaki, hindi pa rin daw yun sapat. Kaya naman nagmukmuk na lang ako doon. Kahit naririnig ko na yung boses ng iba pang mga border. Pati ng isang gurong lalaki na kasama namin. Bandang alas 6 hanggang mag-aalas 7 ng gabi. Lalabas na sana ako para bumili ng pagkain. Pero may narinig na naman akong usapan. Isusot mo yan bukas? Ang gusto to? Ah, nako hindi po. Ayos lang naman po to. Wala po kasi kaming plancha sa amin eh. Ah, meron naman po pero delikado nang gamitin. Nangangagat po kasi ng tela. Eh meron ako dito pero dekuryente kasi to. Hindi kayo nang lagi mong ginagamit, di ba? Uling yung kailangan doon. Ah, oo po. Yun na nga po. Nahulog po kasi yun eh. Kaya ayun, lumaki yung butas sa gilid. At saka, wala naman po kasi akong pambili ng bago. Eh yung plancha ko, baka gusto mong gamitin. Pero hindi rin kasi ako sigurado kung ligtas pa yun eh. Naku, wag na lang po. Takot naman po kasi akong gumamit basta kailangan ng kuryente. At saka, okay na po to kahit gusot. Ang importante po may uniforme ako. Eh, kailangan ba ng uniforme ngayon? First day of school lang naman oh. Eh, hindi pa naman ako mag-uniform bukas eh. Lumabas na siya. Oh, si- sino po? Yung bago yung kasama dito. Ah, kaya, iho. Sila pala mga kasama mo rito, si Aini, tapos itong isa si Jonel. Ah, si Sir Castor nasa kusina, nagluluto ng hapunan. Ewan ko, baka ano, sinabay na rin niya kayo siguro. Hala, hindi nga pala ako nakapag-ambag kay sir. Oh, tol, kumusta? Ako nga pala si Junel. Ako naman si Kael. Ayos lang naman ako. Hmm, itransfer ka Saan school ka galing? Nako, malayo yan. Labas ng bayan malapit sa kabisera. At private school year. Hmm? Talaga? E big time ka pala, tol eh. Pero bakit ka pala napalipat dito? Eh, paano? Ayaw ng mama ko na maglaro ko nung game na nilalaro ko eh. Hmm? Anong laro naman yon? Asus! Mobile game yon. Kapag naglaro ka nun, kailangan mo ng malakas na signal. Wi-Fi ba? Eh dito walang Wi-Fi. load ang kailangan dito. Tapos mahina pa ang signal. Kaya kampante ang mama niya na dito siya para hindi siya makapaglaro. <laughs> cute mo naman no, pasaway ka pala sa mama mo. Cute? Kunwari na cutean ka sa trip ng mama niya. Pero ang totoo na popogian ka lang sa kanya no. Uy, hindi ah. Grabe ka naman, Tita Aging. <laughs> Ipisa ko nga pala. Wala tong boyfriend. Mm. Oh, aray ko! Sige, bubutasin ko yung malaking tiyan mo para pumayat ka na rin. Grabe ka naman sa akin. Ang sakit nito. Hindi porkit payatot ka. Ganyan ka na sa akin, ah. <clears throat> Saan ba ako pwedeng makabili ng ulam tsaka kanin? Ay, doon ba sa tapat ng gate ng eskwelahan? Lagi may tindang ulam doon. Pero hindi ko alam kung si Sir Castor ba yung nagluto ng pangkalahatan. At teka, tanungin muna natin. Bibili lang po ako ng dagdag na ulam kung nagluto na po siya. Tsaka po soft drinks para ganado po tayong lahat. Unang hapunan po natin eh. Ay, oo nga naman. <laughs> Gusto ko yan. <laughs> Sagot ko ni kanin kasi nagsaing na ako kanina para sa lahat. Eh ilan lang naman kasi tayo dito eh. Itol, eh, sasama na kita. Maraming aso dyan sa baba eh. Siguradong hindi ka kilala ng ngayon. Ah, salamat Junel. Sumabay nga sa akin yung mataba kong kasama doon. Madaldal siya habang pababa pa lang kami. Mahilig din siyang magtanong at sinasagot ko naman. Sa bawat sagot ko, humahanga siya dahil wala raw nun sa kanya. Naintindihan ko naman dahil iba talaga ang naging buhay ko kaysa sa kanya. Pero hindi ko siya tinitingnan ng iba sa akin. Nang nasa baba na kami at habang nagkukwento rin siya tungkol sa buhay niya, may nakita akong isang taong naglalakad. Sumasabay ang anino niya. Pero may isa pang anino na kakaiba. At sumalubong yun dito. At doon na ako napakunot ng noo. Ah, ah, ano yun? Hmm? Yung alin? Parang may kakaibang anino. Oh. Tapos yung lalaki biglang tumigil lang. Parang may nararamdaman din yata eh. Kakaibang anino? O anino ng lalaki? Hindi. Parang may isa pang anino eh. Parang figura ng halimaw. Ah, ayan o. Oh. Hmm? Eh, hindi ko naman makita maintindihan ang nakikita ko noon. Kumunot ang noo ko at kinabahan ako ng bahagya. Nakita ko ang halimaw na anino na parang nilamon ang anino ng taong nakatayo lang. Nakita ni Jonel ang pagkawala ng anino ng lalaki. Pero hindi niya nakita ang mismong nangyari gaya ng nakita ko. Junel, kinain niya yung anino ng lalaki. Wala niya, na, namamalik ba taba ako? Anong kinain? I- eh, iba yung nakikita ko eh. Nawawala yung anino ng lalaki. Wala siya anino. Eh, teka, kukuskusin ko lang yung mata ko ah. Tama naman yung nakita mo eh. Wala siyang anino. Pero nakita ko yung kumain sa anino niya. Ano? Anong kumain sa anino? Ano kumain? Oh, te- teka, ma- matutumba siya oh. Teka, huwag kang lumapit. Huh? Bakit? Ewan ko. Hindi ko nararamdaman na ligtas lumapit sa kanya. May babaeng lumapit din sa lalaking yon. Maganda siyang babae pero halatang malaki ang agwat ng edad niya sa amin. Nung panahong yon ay eh, first year college pa lang ako. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad noon hanggang marating namin ang tindahan ng ulam. Habang naghihintay kaming matapos ang iba sa binibili nila, Pinapanood naman namin ng babaeng inaalalayan ang lalaking yon sa paglalakad. May anino ang babae, pero ang taong yon wala talaga. Hanggang sa napansin sila ng ibang taga roon din at napunan nila ang taong walang anino. Junel, kilala mo ba yung lalaki? Sa mukha, oo. Taga rito yan eh. Pero hindi ko alam yung pangalan niya. Tapos, yung babae naman na yun, uh, ayun oh, si, si Manang Rosa yun. Yan yung may-ari ng laundry shop dun sa dulo ng tubuhan. May malaking bahay dun pero palagi sarado. Ano? May laundry shop din dito? Oo, pero malayo yun dito. Lalakarin pa. Tapos pagdating mo dun, para ka na rin naglabas sa pagod eh. Dinala ng babae sa madilim na bahagi ang lalaki at pinahiga muna. Nang makabawi ito, hinayaan na niya. Kabi naman dahil tinatanong na ng tindera ay nagtuon na rin ng pansin sa pagbili. Pumili ako ng gusto kong ulam pati na rin ng soft drinks. Dahil wala talagang matinong internet sa phone ko. Nagpasya na lang akong bumili pa ng makakain at makibonding na lang muna sa mga kasama ko sa boarding house. Pagkatapos, hinanap ko sila pero wala na. Pagbalik namin ay agad naming ikinuwento ang nakita namin. Hala, totoo? As in wala talagang anino? Eh, wala nga talaga. Nakita ko biglang nawala yung anino ng lalaki. Pero si Kyle, may nakita pa rin na ibang anino doon. Kahit wala naman siya nakitang katawan. Tapos sabi niya, kinain nun yung anino ng lalaki. Anong kinain? Parang hirap ng mga atang isipin na may nangangain ng anino at nakakain ng anino. Talagang ganyan. Aswang ang gumagawa niya. Yung imok-imok ba? Imok-imok? Anong imok-imok po? Uri ng aswang na kumakain ng anino ng tao. Hindi yan basta-basta nakikita. Pero delikado. Ano mangyayari kapag wala ka ng anino, sir? Yung kakilala ko na biktima niyan noong bata pa ako, namatay yun. Hindi e na yung lumalabas ng bahay nila. Tapos sa balitaan na lang namin na namatay na pala. Oh, i- ibig sabihin, mamamatay din yung taong yun? Hindi lang ako sigurado pero sana hindi. Hindi ba? Pero ba- bakit po may ganun dito? Naku, hindi ko alam yan. Pero sa lugar kasing to, mas kilala ang kwentong engkanto. May mga tao kasing nawawala rito at ang sabi, kinuha raw sila ng engkanto. Pero hindi naman marami at nangyayari lang naman yan pag ano, paglipas ng mga taon. Ako, ilang taon na ako nag-aaral dito pero wala naman ako nababalita ang nawawala. Pero naposis meron. Last year yun, di ba? Oo, yung bata naposis. Tapos sabi niya sa kaibigan niya, Huwag daw hayaan lumabas ang tatay kasi mamamatay daw yung tatay noon. Tapos isang linggo yung nakalipos. Namatay nga yung tatay ng kaibigan na sinapian. At yun din ang isa sa mga rason kung bakit sinasabi may nangeengkanto dito. Ibig sabihin, de- delikado po dito? Eh, hindi naman. Eh huwag ka lang pumunta sa likod. Banda ng eskwelahan. Nang ikaw lang mag-isa. Nako, hindi naman magagaganyan si Kael. Anong gagawin niya sa likod ng eskwelahan, di ba? Naku, oo naman ho. Pero grabe po, no? Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa nakita ko talaga kanina. Ay, naku, kalimutan niyo na nga yun. Tara na, kumain na tayo. Mahilig ka pala sa dinuguan, ano? <laughs> Masarap ang dinuguan nila dyan. Ah, paborito po kasi yan ng lola ko eh. Tsaka paborito ko rin po. Ay, nako pareho pala tayo. Kukuha lang ako ng plato ah. Sabay-sabay na tayo kumain. Habang kumakain kami noon ay sabay-sabay namang umaalulong ang mga aso sa paligid. Tinanong ko kung anong nangyayari sa mga yon. At ang sabi nila ay yun lang daw ang hindi maganda sa lugar na yon. Dahil mayayabang daw talaga ang mga aso tuwing ganitong oras. Pero ako, Sanay naman sa ingay sa paligid dahil siyudad nga ang pinagmulan ko. Sa unang gabi ko sa lugar na yon, hindi agad ako makatulog. Tumawag pa nga nun si mama para kumustahin ako. At sinabi ko naman sa kanya ang nasaksihan ko. Ha? Ano naman pinagsasasabi mo kinain ng anino? May ganun ba? Opo, ma. Nakita ko nga eh. May aninong halimaw pero walang katawan tapos kinain niya yung anino ng lalaki. Eh, parang ang hindi siya makagalaw nun sa tingin ko eh. Pero yung kasama ko, ang nakita lang niya, wala yung anino ng lalaki. Hindi yung mismo nakita ko. Hay, nako Kael. O ah, sabihin mo, gusto mo lang bumalik dito dahil wala kang sapat na signal dyan para dyan sa nilalaro mo. Gumagawa ka pa ng kung ano-anong kwento para lang makabalik dito eh. Ma, hindi naman kita lulukuhin ng ganito eh. Kahit tanungin mo pa yung mga kasama ko dito. Ay nako, eh kukuntsaba mo lang yan eh. Malaman, ano kakakilala pa lang namin nun eh, tapos magkakuntsaba na agad kami. Basta ayusin mo na lang yung pag-aaral mo dyan, matuwa naman ako. Huwag puro laro yung nasa utak mo. Kung ano-ano na yung sinasabi mong palusot dyan eh, hindi na makapanipaniwala. Eh, bahala nga po kayo ma. Huwag yung maniwala. Kapag ako namatay dito, huwag kayong iiyak-iyak ha. Mikael, anak. Ililibing kita kapag namatay ka. <sighs> Hindi na nga ako magsasabi sa inyo ng mga nangyayari dito, ma. Sa susunod yung punta dito, wala na ako anino. Ay, naku, pamigil ka ang bata ka. Kung ano-ano pinagsasasabi mo dyan? Ano walang anino? Paano naman mawawala yon? Ikinakain nga po na aswang, ma. Kulit niyo po naman eh. Eh kapag ako nawalan na ng anino, sigurado malapit na po akong mamatay nun. Ako pa nga yung unang nagbaba ng tawag at nagtaklubong ng kumot na para bang kasama ko lang ang mama ko dun sa loob ng kwartong yon. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko yung tungkol sa aninong nilamon ng isa pang anino. Nun ko lang kasi talaga nasaksihan yon, kaya hindi ako mapakali sa kakaisip. Kapag ganon, kapag may bumabagabag sa akin, yun pa naman ang panahong mas masarap maglaro. Kung nakapaglaro lang sana ako, baka nakalimutan ko na ang bagay na yon. Madalas din kasi kapag naglalaro ako, inaabot ako ng umaga. Kaya masasabi kong epektibo ang disiplina ni mama sa akin dahil nakatulog ako bago mag alas 12 ng gabi. Hanggang sa magising na lang ako dahil sa tawag niya. Mm, ma, ano yun? Naantok po po ako eh. Oh, hello. Bumangon ka na't magsaing ka, ha? Walang magsasaing para sa iyo dyan. Anong oras na, oh? Hmm? Mama naman, alas 5 pa lang eh. Oo nga, alas 5 na. Magsain ka na tapos maligo ka kasi gamit din ng iba yung banyo dyan. Mabagal ka pa naman kumilos. Baka madamay mo pa sila sa pagiging makupad mo. Eh, bilis na, bumangot ka na. Hinayaan ko lang siyang magsalita ng magsalita noon at pinagbigyan ko na lang ang sarili kong humilata pa. Nakadapa lang ako sa unan habang ang cellphone ko ay nakapatong din doon, malapit sa tenga ko. Kaya naman nang sumigaw siya ay rinig na rinig ko ang lakas noon. Kael! Hello! Hmm, ah! Sinabi nang bumangon ka na eh! Eh, eto na ma, eto na. Hmm, bumangon na ako ma, magsasaing na nga ako eh. Huwag mo ako pinaglololo ko. Alam ko nakadapa ka pa dyan sa higaan mo. Sige na, bumangon ka na sabit, magsaing ka na. Bangon na! Opo, opo, ma. Ito na, ito na. Hmm? Makainis naman to si mama. Kael, ayos ka lang ba dyan? Hmm. Ba't naman nagtatanong to kung ayos lang ako o hindi? Ah, e- eto na po ako. Good morning, De. Aayos ah, ka lang ba? Eh, narinig kasi kitang sumisigaw eh. Baka kasi nananaginip ka ng masama dahil sa nakita mo kagabi. Ah, <laughs> nako hindi po. Si mama lang po kasi yung tumawag sa akin. Sinisigawan lang po ako sa cellphone. Pinapabangon na po ako. Ah, <laughs> ah at sumigaw ka rin? Nako, hindi maganda yan. Hindi dapat sinisigawan ng mama. Ay, oo nga pala, nagsaing na si Aimee. Siya kasi yung unang nagising at saka sinabay na niya ako. Uh, ambagan mo na lang siya ng ah, bigas mamaya ha, ginabit niya kasi yung stock niya. Eh. Bah, maaga naman niya magising. Ganyan kasi dito, dahil wala kayong aasang iba para magsaing sa umaga, kundi kayo kayo lang din. Eh, si Amy, sanay na sa ganyan, kaya lagi yung naunang magising. Ah, ganun po ba? Eh, tulungan ko na lang po siya sa baba. nga akong bumaba nun at nadatnan ko si Amy na umiinom ng Milo habang nakaupo sa silya. Alam kong Milo yon dahil sa supot na nasa ibabaw ng mesa. Nang makita naman niya ako, agad niya akong inalok nun at itinuro sa akin ang dalawa pang Milo sa ibabaw ng mesa. Oh, magpainit ka muna oh. Bigay nga pala yan ni Sir Castor para raw sa inyo ni Jonel. Ah, salamat. Tsaka, aga mo magising ah. Ah, nakasanayan na eh. Kung aga mo magising. Diyan yung inaasahan ko sa'yo ah. Hmm? Anong wala sa inaasahan mo? Ah, ibig ko kasi sabihin, di ba rich kid ka? Sigurado ako hindi ka sanay gumising ng ganito kaaga, no? <laughs> Akala mo lang yun, no? Hindi naman ako rich kid. Sadyang naging madiskarte lang yung magulang ko. At nasanay na rin ako gumising na maaga kasi Maingi talaga yung nanay ko eh. <laughs> Maingay? Oo. <laughs> Nagising nga ako dahil sa tawag niya eh. Tapos, pag pick up ko ng telepono, rat-rat ka agad. Sino hindi magigising doon, di ba? <laughs> Siguro pasaway ka talaga, no? Um, ito pala oh, baso. Tipla ka na ah. Mahaba pa naman yung oras eh. Uy, hindi talaga ako pasaway, no? Sadyang mahilig lang talaga akong gustong tanggalin ni Mama. Eh, yun ang hilig ko naman na yun. Hirap iwanan. Nahanap-hanap ko nga eh. Ang hirap nga lang dahil walang sapat na signal dito. Ano ka ba? Mabilis kang masasanay dyan. Tingnan mo, isang buwan ka lang rito, makakalimutan mo na agad yung laro na yan. Baka nga sa iba ka pa maabala nun eh. Pero di ko nakikita yung sarili ko na maabala ako sa ibang bagay. Oh, edi eh abangan mo na lang. sa boarding house na yon, hindi makasarili. Tuso o madamot ang mga kasama ko. Kusang nagbibigay ang bawat isa. Kaya ako rin, natutong gamante ng kabutihan. Sabay-sabay kaming kumain sa umaga at magkakasamang pumapasok sa eskwelahan. Pati nga yung guro na nagtuturo din doon. Magkaklase kami ni Amy at kilala siyang matalino. Dahil sapat na ang tulog ko ay mas madali ko nang naiintindihan ang mga aralin at naging mas aktibo pa ako sa eskwelahan. At kapag sa bakanting oras, sabay rin kaming bumibili ng makakain. Ah, uh, uh, Amy, w- wala siyang kanino. Ha? S- sino? Y- yung lalaki. T- tignan mo, wala talaga siyang anino. Hala, oo nga no. Pero maaraw naman ah. Tayo nga may anino oh. Amy, kakilala mo ba yan? Oo, kaklase ko yan dati. Iba lang yung section niya ngayon. Ah, t- teka, sa- saan ka pupunta? Eh, Sasabihin ko sa kanya na wala siyang anino. Wag, Bakit naman? nakita ko kasi nung isa yun nawala na anino. Meron kumain sa anino niya. Paano kung gaya kay Joel, hindi ko rin makita yun ngayon. Tapos tayo naman yung biglang mawala na anino, di ba? Eh tara, bumalik na lang tayo sa classroom para ligtas tayo. Nakakatakot. Tumapat pa naman tayo sa araw. Kitang-kita yan ninun natin, oh. Pero bago pa kami makaalis noon ay nakita ko na naman ang babaeng lumapit sa estudyanteng walang anino. Kinausap niya ito at itinuro pa nga ang lupa. Doon lang napagtanto ng estudyante na wala nga siyang anino at nagulat pa siya nang makaalis na kami doon ni Amy ay nakasalubong namin si Jonel at naikwento namin sa kanya ang tungkol sa estudyante walang anino. Seryoso? Wala sa anino? Wala talaga, Junel eh. Hindi ko nakita yung mismong pagkawala ng anino niya. Pero wala talaga nung nakita namin. Pero ayos naman siya nun eh. Tapos kausap niya pa nga yung sinasabi niyong may-ari ng laundry shop. Ibig sabihin, bawat taong nawawala ng anino, nilalapitan niya? Hindi ko rin alam kung ganun talaga yung pake niya. Kasi pangalawang beses ko palang nakita yun eh. Pero habang nag-uusap kami ay may biglang sumigaw sa lugar na pinanggalingan namin. Kaya dali-dali kaming lumapit doon. Nakita namin ang estudyanteng yon na parang nasusunog ang balat sa sikat ng araw. Umuusok pa siya at talagang hirap intindihin kung bakit nangyayari yon. Tumakbo ang estudyanteng yon papunta sa malaking puno para hindi siya tamaan ng araw. At dahil doon ay medyo humupa ang pagkasunog ng balat niya. Diyos ko, nakita niyo ba yun? Bakit siya nagkakaganon? Ano ba nangyayari sa kanya? Hindi kaya ganyan yung mangyayari kapag wala tayong anino? Nakakaparinig dito ha. Paano kung bigla tayo maulan ng anino dito? Eh, umalis na lang tayo dito, Kael. Ayoko nang ipakita yung anino ko sa kung ano man kumakain nun. Alika na. Eh ako bibilin pa sana ko ng pagkain pero wag na lang. Alastik to. Parang ah, nakakatakot nang pumunta kahit saan na? Doon na talaga tuluyang bumalik kami sa eskwelahan. Doon kasi hindi nakikita ang anino namin dahil hindi naman kami direktang nasisinaga ng araw. Nang umuwi naman kami, magkakasama rin kaming tatlo. Pero para kaming hinahabol ng sarili naming mga anino. Dahil habang tumatakbo pa uwi, panay ang tingin namin roon. At nang makarating kami at maisara ang gate, saka ako natawa sa isiping parang tumatakas lang kami sa sarili naming mga anino. <laughs> Buisit, yung takbo talaga natin, no? Grabe, no? Grabe, natatawa ka pa talaga niyan. Kabado-kabado kaya ako. <laughs> Oo nga. Alam natin kung bakit tayo tumatakbo, di ba? Pero kasi yung nakakakita sa atin, baka isipin, nababaliw na tayo eh. <laughs> Oo nga, no? Tumatakbo kasi tayo tapos pa rin tingin natin sa anino natin. Merienda time! Sakto pagdating nyo, kakaluto ko lang ng turon. Oh, talaga po, Tita Aging? Naku, tama-tama po. Nagutom ako sa kakakatakbo eh. Eh bakit naman kayo tumatakbo? Ay, oo nga pala. Kaklase niyo ba yung ano? Estudyanteng dinala sa ospital kanina? Kawawa naman yun, puro lapnos yung balat. Ang sensitive niya sa araw. Eh tita, wala pong anino yung estudyanteng yung kanina eh. Tapos nakita din po namin yung pag-usok ng katawan niya kanina. Grabe nga po yun. Talaga nakakakilabot. Delikado talaga maulan ng anino. Parang ayoko na tuloy lumabas. Kung pwede lang itago yung anino eh. Gabi na talaga dito. Hindi ko nga akalain na makaka-experience ako ng ganito eh. Kung kami nga mga taga rito, nagugulat din sa nangyayari. Lalo na kami ni Jun na bundok pa talaga yung pinanggalingan. Ikaw pa kaya na galing ka sa syudad, di ba? Uy, bilisan nyo na oh. Ang sarap na taron ni Tita Tara! Mabait ang landlady naming bading noon. Para talaga siyang magulang namin. Pagdating mo, laging may pagkain. At sabi ni Amy, ganun daw talaga siya. Lagi rin kasi siyang inililibre ng bigas ni Amy, lalo na't sa gana sila roon. Dahil anak nga siya ng magsasaka, hindi talaga sila nauubusan ng bigas. Isang linggo ang lumipas. Ibinalita na lang na patay na ang estudyanteng yon. Hindi daw niya kinaya sa ospital kaya naman tuluyan na siyang binawian ng buhay. Matapos ang ilang araw na pakikipaglaban. Dahil doon ay nang maiuwi ang bangkay, maraming estudyante ang gabi-gabing nakikiramay. Ba, inuwi na pala ni Carlo. Eh, hindi ko alam eh. Ah, opo Sir Castor. Dalawang gabi na po siya sa kanila. Ay, sobrang dami ko kasing ginawa kahapon. Kaya kahit bigyan pansin ng mga balita, eh, hindi ko na ginawa. Um, sir, pagpumunta po kayo doon, sama po kami ha? Ah. Eh, Friday ng gabi ako pupunta roon. Eh, kasi kinabukasan, uuwi muna ako sa amin. Um, sige po ako rin. Sa Sabado na lang po ako uuwi. Tapos sa linggo, babalik na lang po ako dito. Eh ako, hindi ako uuwi. Wala kasama si Kyle dito eh. Uy, Kyle, hindi ka uuwi sa inyo no? Eh, hindi naman ako sinundo ni mama dito eh. Ayaw na yata nila sa akin doon. Kasi maglalaro ka lang daw pag nandun ka, tapos magpupuyat ka. Eh mas maigi raw dito, makakatulog ka na maayos. Hmm? Eh mahirap kaya matulog dito. May nangangain na anino eh. Dapat nga doon ako para mapanatag naman yung isip ko. Ano ka ba? Ligtas ka naman kung dito ka lang sa loob ng bahay eh. Ako nga, hindi na rin sana ako uuwi kaso wala kaming allowance ni Junel eh. Kailangan ko talaga kumuha doon sa amin. Okay lang yun. Sa susunod, ikaw naman yung huwag uuwi. Tapos ako naman yung uuwi, di ba? O kaya, dalhin natin si Kyle doon. <sighs> Grabe naman kayong dalawa. Talagang iniisip niyo pa ako. Asus, masanay ka na. Ganyan kami dito. Alam mo kasi, Kael, para lang tayong isang buong pamilya dito. Iniisip talaga ang isa't isa. Ikaw nga eh, iniisip mo rin naman kami. Pinahiram mo nga si Amy ng plancha mo kaya hindi na yung pumapasok na gusto tang uniforme. Tapos ako, binigyan mo ko ng medyas. Asarap ka isot nun kasi bago eh. Hindi ka gaya na sa akin. Palagi kong tinutupihin dulo para lang maging maayos yung suot ko. <laughs> Hindi ko naman naramdaman ang pagkainip sa lugar na yon. Dahil nandiyan naman sila. Pagsapit ng biyernes ng gabi, pumunta kami sa lamay ng estudyanteng yon. Pagtingin ko sa kabaong, halos hindi na makilala ang mukha niya. Dahil puro lapnos ang bawat parte nito. Kawawa talaga to, no? Bigla na lang nawala. Unang araw pa naman ng eskwela tapos ganun pa yung nangyari sa kanya. Para siyang binuhusan ng asido. Grabe talaga to. Oh, tapos na kayo. Ako naman ang titingin. Dati ko rin estudyante yan. Grabe sir, hindi na talaga makilala. Kawawa talaga. Umalis kami sa tabi ng kabaong at si Junel naman at si Sir Castor ang pumalit para tumingin. Si Ate Aging naman noon, nakikipagkwentuhan na sa mga kakilala niya. Nauna na kasi siyang tumingin nung mga araw na may pasok pa kami. Sobrang naaawa rin ako sa pamilya ng estudyanteng yon. May maliliit pa nga siyang kapatid at siya pa yung panganay. Doon ko nakita ang hirap ng buhay nila. Malayong malayo sa buhay ko. Ako, nagpapakasarap sa buhay na ibinigay ng mga magulang ko. Nagsasayang ng oras dahil lang sa laro. Samantalang may mga gaya pala nila na maraming kulang. Gaya na lang ng buhay ng estudyanteng namatay. Hindi pa siya lubos na nakakapag-enjoy kasama yung pamilya niya. Tapos binawian na agad siya ng buhay. Oh, Kael, tahimik mo yata dyan. Ah, wala. Naawa lang kasi ako eh. Um, di ba marami ka namang pera? Magbigay ka kaya ng abuloy, kahit 20 lang oh. Ay, pero may natira ka pa ba? Naku, nga pala. Paano ko nga pala kukuha ng baon kung hindi ka umuwi? Ewan ko nga rin kay mama eh. Parang naghihintay lang ako ng limos sa kanya. <laughs> limos talaga? Pero malaki naman yung limos, di ba? Nagkibit balikat na lang ako. Sa baon namang pera, hindi naman talaga ako kapos. Alam kasi ni mama na may mga kailangan akong bilhin. Nagbibigay rin siya ng extra para sa emergency. At gaya nga ng sabi ni Amy, nagbigay na ako ng abuloy. Dalawang daan yung inabot ko noon. At sabi pa nga ni Amy sa akin, yung dalawang daan daw na yon, allowance na raw niya yon sa loob ng isang linggo. Para sa akin, parang maliit lang yon. At kung ako, hindi yon kakasya. Kaya siguro hindi rin nakakabusog yung mga pagkaing binibili niya. At ako na lang ang madalas manlibre sa kanya. Pero sa gabing yon, dahil nga lamayan ay nakita ko na naman ang anino na hindi galing kahit kanino. Wala itong katawan at hindi rin tao ang anyo. N- nandiyan na yung anino. Ha? Nasaan? A- ayun o! Oh. ayun! Na- nagtago sa dilim! Tara, ba- baka mamaya hindi ko na makita ulit yan. Doon tayo sa hindi tinatamaan ng ilaw. Oo, sige. Junel, halika na. Nandiyan daw yung kanino eh. Habang lumilipat kami noon ng pwesto, yung babaeng naiwan sa bandang pinanggalingan namin, biglang hindi na makagalaw. At nang hawakan siya ng kasama niya at hinila. syempre sumasabay sa kanya ang anino niya. May isa na namang aninong nakita akong pumalit doon. Nakanganga, napakalaki ng bungaanga nito. Parang halos buong ulo niya ay bibig na lang. Walang ilong at walang mata. Oh, oh, Utek, oh, oh, ano yun? Na, nakita mo? Na, nakita mo na? Iyan ba yung kumakain na anino? Ano ba naman kayong dalawa? Nakakatakot naman yan. Pumasok kayo dito. Bilis! Oo, sige po, sir. Agi ka na, doon. Pumasok kami sa lugar kung saan naroon din yung kabaong. At napansin ko noon na may hawak si Sir na garapon at asin. Nakatingin din siya sa lupa, sa bahaging tinatamaan ng ilaw. Binuksan niya ang garapon at kumuha ng asin sa loob. Pero gaya ko, wala rin yata siyang nakikita kaya ang ginawa niya ay naghagi siya ng asin sa labas. Doon ako nakarinig ng parang may tumakbong palayo. Naisip ko, yun na yun, hindi nga lang nakikita. Sir, ano po yun? Na- nakita niyo po ba? Ingat. Kasi kahit sa madilim, nakikita nun ang anino ninyo. Ibig sabihin po, sir, wala ding sa isa yung pagtatago namin sa dilim? Oo. Kapag may ganon, mas mabuti nang ilawan yung sarili niyong anino para malaman niyo kung target ba kayo o hindi. Nang gabing yun ay nakaligtas pa kami sa nilalang na imok-imok. Pero kahit ganon, trauma pa rin ang iniwan sa amin ng takot na naramdaman namin tuwing naiisip namin ang tungkol sa nilalang na yon. Kinabukasan naman, maagang umalis si Amy pa uwi sa kanila. Naiwan kaming dalawa ni Jonel sa boarding house. Ang tanging kasama lang namin doon ay si Tita Aging. Ah, oo nga pala, Kael. Maglalaba ba kayo ng uniforme mo mamaya? Ay, teka, marunong ka ba maglaba? Ah, ma- marunong naman po ako. pero hindi po ako sigurado kung malinis po yun. Nagtatanong kasi ang mama mo kung may laundry shop sa lugar na to kasi raw hindi ka marunong maglaba ng sarili mong damit. Hmm? Grabe naman si Mama. Marunong naman ako eh. Hindi nga lang sigurado kung malinis lang po talaga. <laughs> Oo nga, kaya nga ang sabi ko naman, may laundry shop dito kaso medyo malayo sa boarding house. Ah, siguro dadalhin ko na lang po yung damit ko dun sa laundry shop. Pero ingat ka dun ha, sabi pa naman nila mangkukulam daw yung babaeng yun. M- mangkukulam po? Ah, um, Nananakit po ba siya? Para mabait naman po nung nakita ko ah. Tinulungan niya nga yung lalaki na wala na anino nung unang gabi ko dito eh. Di ba, Jonel? Oo, pero yun din yung usap-usapan dito sa babaeng yun eh. Hindi ko lang sinasabi sa'yo kasi baka mamaya hindi ka rin maniwala tungkol sa amang kukulang. Ganon? Pero sa tingin mo, mabait naman, di ba? Siguro, mabait. Hindi ko naman siya nakitaan ng kasamaan eh. At hindi ko rin siya nakitang gumagawa ng masama sa iba. Ang palagi ko lang nakikita tumutulong siya sa kapwa. Kagaya nung gabi nakita natin siya, di ba? Eh, pero malay natin, Kail, di ba? Baka nagkukunwari lang na mabait yun. Tapos may iba pala siyang balak. Alam nyo, sa panahon ngayon, mas nakatakot ang mabait kaysa sa nagpapakita ng kamalditahan. Nako, eh paano po yan? Eh mabait din po kayo sa amin. Baka po mamaya mangkukulam din kayo ha. Ah. <laughs> Ay, biglang ganon? Pero sa anong dahilan naman para kulamin kita, hindi ba? Hindi ka naman nagdamot ng ulam sa akin. At good payer ang mama mo pagdating sa upa, nag-advance pa nga eh. <laughs> Eh di, ibig sabihin po, mangkukulam po talaga kayo. Tapos ayaw niyo akong kulamin? <laughs> Ay, hindi ah. Kung may ganun akong kakayahan, edi sana may gwapa't mayaman akong ano, Joa Bells, di ba? Kasi yung una kong gagawin sa powers na yon, banggayuma. <laughs> o nga naman. Kung magkukulam ka po, edi eh sana may afam ka na ngayon, di ba ate Aging? <laughs> ah, oo naman. Hulang-hula mo yung tipo ko ha. Mahilig talaga ako sa mga puti. Totoo yan, kaso ang mga puti hindi mahilig sa akin. Hmm, eh bakit hindi po kayo umupa para manggayuman na apam? Para naman may apam po kayo. Naku, huwag kang mag-suggest sa akin ng ganyang ano, kasamaan ha. Baka bigla ko ring sundin. Ako magugulat na lang kayo, isa sa mga tatay niyo ginayuma ko na. Ay, <laughs> ba't naman po mga tatay namin? Ay, bakit? Gusto niyo kayo? Ho? <laughs> na, naku, huwag na lang. Huwag po, uncle. <laughs> Ay, ano uncle? Tita. Isa akong tita. Grabe ka sa uncle ha. Masyado akong maganda para maging kasing barako niyan. Sumala na lang kami sa usapang yon. At gaya nga ng napag-usapan namin tungkol sa paglalaba. Naisip na lang namin ni Jonel na dalhin na lang sa laundry shop ang marumi naming damit para nga malaba na. Ayaw pa sana niyang isama ang damit niya sa mga damit ko dahil wala raw siyang pambayad. Pero sabi ko naman ililibre ko na siya. Hindi naman kasi ganun karami ang mga damit namin kapag pinagsama. Uy, tol, Huwag palaging libre na ganito ah. O mamaya, masanay ako ng ganito tapos umasa na lang ako. Ano ka ba? Wala namang kaso sa akin yun eh. Basta kapag nandito ka, samahan mo lang ako. Tapos kung si Amy naman yun nandito, siya naman yung lilibre ko. <laughs> Naku, aalokin ka lang aalukin na na siya na yung maglalaba ng damit mo. Alam mo naman yung babaeng yun, di ba? Mukhang tipid yun. <laughs> Naku, Nakakaya naman kung siya yung maglalaba, no? Ano yun? Asawa? Aba, eh pwede lang gawing asawa yun kung hindi lang tayo nag-aaral eh. Masipag sa bahay, masaan sa pamilya. Eh, kung sakali mag-aasawa yun, swerte mo mapangasawa niya, no? Baliw, bata pa tayo. Pag-aasawa na kagad yung nasa isip mo? Hmm, naman. Hindi naman ako seryoso eh. Ano ko ba? Mahaba ang daan sa may tubuhan na tinahak namin noon. At mula pa lang sa malayo, tanaw ko na ang sinasabi nilang malaking bahay. Luma na raw yon at pag-aari ng babaeng may-ari ng laundry shop. Paglapit namin, nakita ko ring hiwalay pala ang laundry shop sa mismong bahay. At totoo nga, luma na talaga ang malaking bahay na yon. Sarado ang pinto, kupas ang pintura, at may lumot na ang mga pader na halatang matagal nang hindi nililinis. Matataas na rin ang damo sa paligid. Ang tanging malinis lang na bahagi ay yung laundry shop, dun nga sa labas ng gate. Sa likod ba siya ng malaking bahay nakatira? Parang luma na kasi. Tsaka parang wala naman tao. Diba? Kahit ikaw mapapaisip ka kasi parang hindi halatang may nakatira sa bahay niya. Eh siya lang ba yung mag-isa doon? Wala ba siyang pamilya? Yun sabi. At siguro kaya hindi rin nalilinisan yung bahay kasi wala siyang oras. Eh di magbabayad siya ng tagalinis. May negosyo naman siya. Pero ang sabi kasi ng iba, ayaw niya daw ng mga taong lumalapit sa bahay niya eh. Nagagalit daw siya. Kaya paano siya mag-hire ng tagalinis kung ayaw niyang may lumalapit sa bahay niya, di ba? Kakaiba naman masyado yun. Ano ba meron sa bahay niya at ayaw niyang may ibang lumalapit doon? Meron pa nga nagsasabi eh. Baka daw nasa loob ng bahay na yun yung mga gamit niyang pangkulam. O baka may sinasamba siya doon sa loob para lumakas yung pangkulam niya. Ganon? Pero ang labo naman na mangkukulam siya. Sobrang ganda niya kaya. Oh? Nagagandahan ka rin pala sa kanya? Ba- bakit? I- ikaw ba hindi? Nagagandahan din. Pero natatakot ako. Aminin ko sa sarili ko. Mukha kasi delikado eh. Oh, parang naging delikado eh, nagagandahan ka lang naman. Malay mo, hindi talaga siya tao. Tapos nagagandahan ka sa kanya. Yun pala, patibong, di ba? Patibong? Patibong para saan? Basta. Tsaka, posible kasing hindi siya yung totoong siya. Yung magandang siya, baka hindi yun yung totoo niyang anyo. E paano kung ang totoo? Matandang babae pala talaga siya, no? Tapos nagpapanggap lang na maganda. Ganon? Parang aswang o engkanto? Hindi ba ganon yun? Matandang babae na nagpapanggap na magandang dalaga para makapambiktima ng gusto niyang biktimahin? Oo, kagaya rin ng aswang para makapambiktima ng gusto niyang kainin. Eh, teka nga, tama na nga muna. Ba't pa tayo nag-uusap ng ganito? Nasa tapat tayo ng laundry shop niya eh, tapos ganito. Mamaya marinig tayo nun, mayari pa tayo. Eh, tara na nga. Baka biglang magbukas yung laundry shop niya tapos marinig tayo, eh edi lagot na. Natawa na lang kami sa usapan namin. Kunwari lang naman kasi yon at hindi rin ako seryoso. Para sa akin, normal na tao ang babaeng yon na naghahanap buhay. Nabiktima lang siguro ng chismis sa barangay. Abala siya sa pagtitiklop ng mga bagong labang damit sa loob. Kaya hindi niya kami agad napansin kahit ilang sandali kaming nag-uusap ni Jonel sa labas. Napansin lang niya kami nang lumapit si Jonel sa pinto. Dala yung basket ng marurumi naming damit. Pagbukas niya ng pinto, bumungad agad sa amin ng mabahong amoy ng sabon. Um, magpapalaundry din ba kayo? Ah, uh, opo. Mga uniforme po namin. Ma- makukuha po ba kagad namin yung bukas? Oo naman. Mabilis lang naman niya matapos eh. Pwede nga kayo maghintay lang dyan kasi pwede ko namang unahin niya sa inyo dahil mga ilang kilo lang naman ata yan, di ba? Oh, K- Kyle, p- eh, pwede palang hintayin tol eh. Ano, hintayin na lang ba natin? Oo, oh, sige. Tsaka, oh, mu- mukhang malakas pala yung signal dito. Pwede yata akong maglaro. <laughs> ano ba klase laro yan? Talagang umabot pa talaga yung mama mo sa punto nilipat ka ng eskwela, no? Para may layo ka sa lugar na malalakas yung signal. <laughs> Masaya to, tol. Pero wag mo na subukan to. Baka maadik ka rin dito. Hmm? Paano ko naman susubukan yung laro na yan eh? Ganito lang yung cellphone ko, oh. <laughs> Oo nga naman, no? Oh. Eh, eto kasi yung tol eh. teka lang ah. Natuwa talaga ako sa lugar na yon dahil malakas nga talaga yung signal. Kaya nabubuksan ko yung mobile game na lagi kong nilalaro. Sumubok ako ng isang beses at nalalaro ko naman ito ng maayos habang nanonood naman sa akin si Janelle. At kahit siya natutuwa rin sa ginagawa ko. Napapasigaw pa nga siya kapag hinahabol ako ng kalaban sa larong yon. Tapos humahanga rin siya kapag may napapatay ako. At dahil nga tutok na tutok kaming pareho sa larong yon, may taong dumaan sa tapat namin na dapat sana ay tatama ang anino sa amin. Pero hindi nangyari yon. Kaya naman napaangat ako ng muka at napatingin ako doon nang mapagtanto ko yon. At saka ako nakita na wala nga siyang anino. At sa hindi ko inaasahan, nasa harap na rin siya. Nakaharang, yung babaeng akala ko'y naglalabas sa loob ng laundry shop niya. Nandun ka agad siya? Akala ko nandito siya sa loob. O, ako rin eh. eh hindi ko siya namalahin lumabas. Ako, nararamdaman ko kapag nasa loob siya tapos bigla nandun na siya. Bakit kaya lagi niya nilalapitin yung mga taong walang anino? Huh, tanong mo rin pala yan. Matagal ko nang katanungan yan eh. At saka, Kyle, alam mo ba? Yung taong una natin nakita na walang anino. Hindi ko na kasi makita ulit doon sa barangay eh. Ha? Eh, baka nasa kanila lang. Pero, taga, tiga mo, anong ginagawa niya sa lalaki? Parang pinipilit niya sumama sa kanya oh. oh ano? Hinampas niya oh. Na nahimatay yung tao. Ba- bakit niya ginawa yun? Nawalan nga ng malay yung lalaki matapos niyang hampasin ito sa ilalim ng tenga. Napatayo ako noon at nagpatuloy sa panunood sa ginagawa ng babae. Kahit nga napatingin siya sa amin, wala siyang pakialam kung ano ang iisipin namin. Talagang pumunta pa siya sa likuran ng laundry shop niya at may kinuha. Pagtingin namin, kariton pala yon at dahil doon napalapit na kami sa kanya. A- ate, ba- ba't mo siya sinaktan? Anong gagawin mo sa kanya? Lumayo kayo sa lalaking to. Delikado siya dahil wala siyang anino. Po, pero saan niyo po siya dadalhin? Oo nga, Ate Rosa. Ba- ba't mo naman siya sinaktan? Tapos ilalagay mo siya dyan sa kariton? Saan mo ba siya dadalhin? Kung masama tong ginagawa ko, hindi ko to gagawin na nakikita nyo. Kaya maniwala kayo para sa lahat ng ginagawa ko. Paano po para sa lahat? Eh hindi naman po talaga maganda yung ginawa niyo sa lalaki. Sigurado ako mahina yan kasi wala po siyang anino. At yung taong walang anino nagkakasakit po. Alam ko po yan. Wala akong panahon magpaliwanag ngayon. Basta hindi siya pwedeng maarawan ng matagal dahil delikado. At delikado rin kapag lumapit kayo sa kanya. Kaya kailangan niyong lumayo. Lumistansya kayo. Kaya sige na, umalis na kayo. Hindi! Hindi pwede yung ginawa... Mm. Ah! ah! Tol! Walang iya ka! Ano ginawa mo sa kanya? Oh! Nawalan ako ng malay noon nang biglang tumama ang gilid ng palad niya sa ilalim ng tenga ko. At nang magising ako, naaamoy ko pa rin ang mabangong sabon na gamit niya sa laundry. Naroon din si Junel, wala pa ring malay. Napabalikos ako nang makita ang babae na nandun lang din at nagtutupi ng damit na parang walang nangyari. Oh, sakto. Tuyo na to mga damit nyo. Pwede nyo nang dalhin to pa uwi, ha? Huwag nyo na rin bayaran bilang paghingi ng pasensya sa ginawa ko kanina. Ikaw, ba- bakit mo ginawa sa amin yon? Bakit ka nanakit ng tao? Gisingin mo na yung kasama mo, tapos umalis na kayo. Talaga? Makakaalis pa kami pagkatapos ng ginawa mo sa amin. Tapos yung mga nakita namin sa'yo. Nasaan yung lalaki? Anong ginawa mo sa kanya? Hindi mo na kailangan malaman kung nasan siya. Wala na kayo doon. Ang unahin mo yung sarili mo, pati ang kaibigan mo. Sige na, gisingin mo na siya. Umalis na kayo tapos dalhin nyo na itong mga damit nyo. Kahit huwag nyo nang bayaran to. Oo nga't babae lang siya pero hindi ko siya minamaliit. Nakaramdam ako ng takot sa kanya. Kaya dali-dali kong ginising si Junel. Ang hirap pa nga niyang gisingin noon at nauubos na nga yung pasensya ko. Pero hindi ko siya tinantanan hanggang sa magising siya. Tol? T- tol, ano ba? G- Gumisi ka, Tol! Alis na tayo! Uy, gising na! Uy, baka naman kasi nasaktan mo siya na sobra kaya ayaw magising nito. Tol, g- gising na, Tol. Pa- parang awa mo na. Umalis na tayo dito, Tol. H- hindi na tayo ligtas dito eh. Pakiusap naman, Tol. G- gising na, Tol! Oh, oh, oh, oh, oh Oh, oh, ano, ano nangyari? Ah, ah, oh, oh, oh sakit ng batok ko. Ah. bakit ang sasayag ako? Hindi mo naalala? Ako naalala ko. Sinaktan tayo ng babaeng to eh. Ay, oo nga Uy, Ay, ba ba't mo ginawa sa amin yun? Mukhang totoo nga yung sinasabi nila na masama ka. Oh, ito na yung mga damit nyo. Dalhin nyo na ito pa uwi. Huwag nyo na bayaran. Ibilisan mo. Bu- bumango ka na dyan tapos umalis na tayo dito. Tama ko. B- baka mamaya malitsyon pa tayo dito. Mahirap na. Asong yata ito babae ito eh. Baka totoo nga yung sinasabi nila. Agad kong kinuha ang basket na nilagyan namin ng marurumi naming damit na bagong laban na ngayon. Talagang hindi kami nagbayad. Hinayaan niya rin kaming umalis noon na parang hindi siya takot na magsumbong kami sa ginawa niya sa amin. Pagdating namin sa boarding house, sinabi namin kay Ate Aging ang nangyari. Nagulat naman siya at nag-alala. Ano? Sinaktan niya kayo? Diyos ko naman! Kaya palang tagal-tagal niyo doon. Bakit kasi hindi na lang muna kayo umalis agad? Pwede naman kasi iwan muna doon yung mga damit niyo at balikan na lang kapag tapos na. Naku naman! Eh sana hindi ko na lang sinabing pumunta kayo doon. Naku mukhang tama talaga yung mga kwento tungkol sa kanya na masamang babae siya. O ano ay eh, ayos na ba kayo? Opo, ayos naman po kami pero yung ginawa niya po sa amin, yun lang po talaga yung hindi maayos. Ano? Reklamo natin no? Oh. Ano naman namang hindi? Ngayon ginawa niya yan sa inyo, hindi pwede yon no? Responsibilidad ko kayo. Kaya ako magre nito. At kayo, magsabi lang kayo ng totoo kung ano talagang ginawa niya, ha? Talagang inireklamo ni Ate Aging ang nangyari sa amin. Magkakasama rin naming binalikan ang bahay ng babae, kasama yung kapitan, para magtanong kung totoo ba ang sinasabi namin o hindi. Pero nang dumating kami sa lugar na yon, wala doon yung babae. Sarado rin ang bahay niya. At sagit pa lang, hindi na kami makapasok dahil nakalak ito. Kahit anong tawag namin sa kanya, hindi rin siya sumagot. Sa madaling salita ay tumakas na siya. Lagi nakasara kasi itong gate ng bahay niya eh. Matagal na kami nagdududa na parang may tinatago siya rito. Pero kahit sino sumubok na pumasok, wala talagang may nakakapasok. Maliban na lang siguro kung sirain ang pituan ng bahay niya. Pero hindi naman natin pwede gawin yun dahil tayo lang din ang makakasuhan. Magrereklamo na lang po ako sa polis. Valid naman po kasi yung nangyari eh. Sinaktan po kami tapos may tao po siyang kinuha. Kidnapping po yun, di ba? Ha, Ah, oo. Pwede tayo magreklamo, pero dapat may matibay na ebidensya tayo may ipapakita sa kanila. Di ba upo matibay na ebidensya na kami po yung sinaktan? Oo. Uh, kapag napatunayan yan na nahawakan niya kayo, pwede yan. Kaya kailangan may mga magulang kayong makakasama rito kasi susuriin kayo ng mga pulis para makakuha ng matibay na ebidensya laban sa babaeng yon. Eh kung ganun po, papuntahin ko na lang po si nanay dito. Kailangan ko po pala siyang sunduin doon sa amin. Ate Aging, si mama po kasi hindi basta-basta naniniwala sa akin. Kailangan ko po yung tulong niyo para maniwala siya. Akong bahala ko mausap sa mama mo, ha? Basta tawagan mo lang siya mamaya at ako nang bahala magpaliwanag sa kanya ng nangyari. Sige po. Maraming salamat po. Si Ate Aging na nga ang kumausap kay Mama nang tawagan ko ito. Siya rin ang nagpaliwanag tungkol sa nangyari. Mula umpisa hanggang sa makauwi kami na ganun ang sitwasyon. Dahil doon, nangako si mama na pupuntahan niya ako para ituloy ang reklamo. Si Junel naman noon, umalis para sunduin din ang mga magulang niya sa kanila dahil nga kailangan. Pagsapit ng hapon, dumating si mama at alalang-alala siya nang kumustahin ako. Naku madam, pasensya ka na. Alam kong responsibilidad ko si Kael dito dahil nasa ano, nasa poder ko siya. Eh, pero pumalpak ko yata ako eh. Eh, natakot ako nung malaman kong ano, sinaktan sila nung babaeng yon. Eh sana nga ho, hindi ko na lang siya ano, itinuro dun sa laundry shop. Eh di ko naman ho kasi alam na ganun yung mangyayari. Hmm. Ayun lang naman kasi yung laundry shop dito ho sa amin. Eh marami naman kasing ano, nagpapa-laundry doon kaya nagtiwala rin naman ho ako ganun yung babaeng yun? Ang lakas naman niya para saktan yung dalawang lalaki. Oo nga't mas matanda siya. Pero dalawang lalaki kasi ito. Malakas tong mga to. Napatulog niya ng tagi-isang hampas lang sa kanila? Talagang malakas yung babae yun, ma. Hindi nga siya kinayan nung isang lalaking pinatulog niya rin eh. Mas nauna siyang sinaktan bago kami. Oh, ay eh, may sinaktan na pala siyang una. Eh bakit hindi na lang kayo umalis agad? Ano yun? Hindi niyo pa kayo yung isunod niya? Eh paano kung napatay kayo nun? Eh gusto sana namin iligtas yung lalaki, ma. Kasi konsensya naman namin yun kapag may nangyari masama sa kanya. Tapos kami, wala kaming ginawa doon. Aba kahit na. Sa unang pagkakataong nakita niyo yung ginawa niya, alam niyo nang mas malakas siya. Kaya dapat umalis na kayo doon. Humingi na lang kayo sana ng tulong sa barangay at isini kayo nasaktan. Ano? Sisisihin niyo pa talaga ako, ma? Eh, nangyari na eh. Tsaka kasi sa sitwasyon namin, ang tingin namin nun, hindi naman siya masamang babae. Bakit? Kasi maganda. Ganyan ka eh. Kapag maganda yung babae, nahihirapan kang isipin na pwede siyang maging masama. Pero ang totoo, minsan yung ganda ng babae, mapanlil lang yan. Eh, nangyari na nga po, ma. Hindi po ba pwede magreklamo na lang po tayo? Pinapahaba niyo pa yung sermon eh. Oh, eto na lang po. Eh, pasensya na kung nagkamali po ako. Sorry na kung hindi ko agad naisip yung naisip nyo ngayon. Ay, nako! O siya, sige na, sige na. Magreklamo na lang tayo. Pero hindi namin yun nagawa agad dahil nang dumating sila Junel, kasama yung tatay niya. Bandang alas 6 na yun ng hapon. Sumabay na rin noon si Amy. Malayo pala talaga ang lugar nila dahil sa bundok pa sila galing. Ang sabi pa nga ni Jonel, may lugar daw na nilalakad lang nila dahil hindi kayang pasukin ng sasakyan. Tol, tatay ko pala, si Tatay Jose. Tay, siya po si Kael. Kasama namin ni Amy dito sa boarding house. At siya rin po yung kasama ko sinaktan ni Ate Rosa. Ay naka, mabuti na lang at nakaligtas kayo sa mabahay eh. niyo. Kilala kasi yan dito na magkukulam eh. Hindi ko lang alam kung totoo eh. Wala naman kasing may nakapagpapatunay. Oo nga po eh. Bali, pinatulog niya lang po kami para magawa niya yung gusto niyang gawin doon sa lalaking walang anino. Hindi naman po kami sinaktan talaga. Maliban lang po talaga doon sa hampas niya sa amin. Kaso po, malakas niya po talaga eh. Tig isang hampas ba naman, talagang tulog kami ni Junel? Eh, oo nga pala. Mama ko nga pala, si Mama Cynthia. Tapos ma, ito po yung mga kaibigan ko. Si Junel tsaka si Amy. Uh, hello po tita. Mag- magandang araw po, tita. Naku, Jonel. Mabuti na lang nakauwi pa kayo ni Kael, no? Naku, kung pati kayo talaga kinuha ng babaeng yun, Diyos ko, ewan ko na lang. Iyon nga po eh. Tsaka parang hindi lang po tao yun. Kasi isang hampas lang po kami, tulog kami kaagad eh. Kaya reklamo natin talaga ito. Hindi natin to pwedeng palagpasin at baka mailigtas pa natin yung mga taong kinuha niya. Oo pero bukas na natin gawin, gabi na kasi ngayon eh. Saka mas maigi siguro kung wag na muna tayo lumabas kasi may imok-imok eh. Alam niyo ba yon? Ha? Imok-imok? Naku madam, baka hindi ka naniniwala sa aswang. Pero madalas makita ng anak mo dito yung mga taong walang anino. Sila yung mga biktima nun. Alam ko yung ibok-ibok na yan. Delikado yan eh. Kapag nakain niya ang anino mo, magkakasakit ka matutunaw ka rin sa ilalim ng araw. Para kang mamubuhay na parang aswang din kasi hindi mo nakakayanin ang umaga at mabubuhay ka na lang sa lilim. Ay, g- ganon? Totoo pala talaga yung ganun? Sabi ko sa inyo, May, hindi ka naniniwala sa akin. Magugulat ka na lang talaga kapag wala na ako anino. Eh, teka nga. Paano naman niya makakain ang anino? Eh, anino lang naman yun. Hindi nga natin mahawakan yun eh. At kung halimbawa nga wala tayong ganon, paano naman yung makakaapekto sa atin? Paano naman yun magiging dahilan para hindi natin kayaning mabuhay sa ilalim ng araw? Yan ang tanong na kahit sino'y walang makakasagot. Kasi hindi naman talaga natin alam ang sagot. Pero nangyayari. Yung kaklase ko po dati, namatay po siya dahil wala siyang anino. Nakain po kasi ng imok-imok yung anino niya eh. Kami po ni Kael yung nakakita sa kanya na wala siyang anino. Tapos, Dinala siya ng pamilya niya sa ospital nung nagsimulang umusok yung katawan niya. Dahil po yun sa araw. Isang linggo lang po siya doon tapos namatay rin po siya. At ngayon po, nandun po siya sa kanila at pinaglalamaya na. Nandun nga po kami kahapon eh. Kasama po yung dati naming guro. At nakita po namin yung anino ng imok-imok. Muntik niya lang makain yung anino ng isang babae kagabi. E buti na lang po nahila po siya ng kaibigan niya. At nung nahila po siya, doon namin nakita yung anino ng imok-imok. Halaki po talaga ng bunganga niya. Parang buong ulo po niya nakanganga. Pero anino lang po talaga yung nakita namin. Hindi po talaga namin nakita yung aktual na katawan niya. Nako naman, eh bakit ba may ganyan dito? At saka, paano ba matatalo yung ganyan? Hindi ba alam yan ng mga opisyal dito sa barangay? Yung ganyan kasi, madam, parang ngayon lang din napapansin. E mukhang kukunti lang din kasi ang may alam tungkol sa nilalang na yan eh. Ako nga hindi ko alam na may ganyan pala rito. Eh hindi ko rin kasi napapansin ang mga anino ng ibang tao. Itong si Kael lang naman talagang lagi nakapansin ng mga taong walang anino. Eh tinuturo niya lang dito sa dalawa niyang kasama. Saka lang din nila napapansin. Pero sa palagi ko talaga, matagal nang may nabibiktima dito na, na ganyan. Kasi may mga namamatay rin eh, nagkakasakit at kadalasan hindi normal ang sakit nila. At yung iba nga sinasabi na kinukulam daw ni Rosa. Merong di nawawala na hindi na naitatanong ng mga tao kung nasa na sila. Ay, oo nga pala, yung, yung asawa pala ng ano, yung taga dyan. Hindi ko rin na ano, nakitang lumalabas eh. Lagi naman yung lumalabas tuwing umaga tapos sa gabi bumibili ng ulam dyan, dyan sa karinderya. Napahaba pa nga ang usapan namin tungkol sa nilalang na anino lang ang nakikita. May mga kwento rin ang tatay ni Jonel at sinabi niyang may mga kahinaan ito. Hindi raw ito kumakain ng laman ng tao. Hindi gaya ng ibang aswang na laman loob ang paborito. Pero kamatayan pa rin ang sinasapit ng mga biktima. Nang gabing yon, nakausap ko si mama ng kamilang at humingi siya ng tawa dahil doon dahil nga hindi siya naniwala sa sinabi ko tungkol sa imok-imok. Dahil doon hindi ko na yun binabanggit sa kanya. Nagreklamo kami kinagabihan. Pero sa kasamaang palad ay walang fingerprint ng babae na nahanap sa amin. Hmm? paano nangyari yun na hindi naman ako nagbasa ng tubig? Ako rin eh. Tsaka hinawakan yung damit ko. At ito pa rin naman yung suot ko eh. Dapat nandito yung fingerprint niya pero paano nawala? Hindi dati mapapaniwala ang mga pulis dito hanggat wala silang nakikitang pagbabasihan nila bilang ebidensya. Pero naniniwala ako sa inyo. Alam ko hindi normal ang babaeng yun at may ginawa siya para hindi madetect ang fingerprint niya sa inyo. Kahit nga sa mga damit na tinutupi niya, sabi niyo, wala silang makitang fingerprint sa mga damit na yun. Wala, kahit kanino. Kaya ang tanong, paano natupi ang damit kung walang kamay na humawak? Aba, oo nga. Pero grabe naman niya. Nakakasakit ng ulo isipin yung ganyan. Masyadong nakakatakot eh. Probinsya kasi ito. Kaya posible talaga ang ganyang bagay. Marami naman ditong hirap na maniwala sa ganun. Iilan lang talaga ang mga taong nakakaintindi nito. At yung mga nakakaintindi, sila rin katalasan ang mas maingat. Kaya mas ligtas. Kasi hindi ba, ligtas ang may Pakiramdam ko, wala tayong asahan sa mga pulis. Baka mamaya tayo pang makasuhan ito bilang nagbibintang, hindi ba? Kailangan may may pakita tayo mas matibay na ebidensya. Nasimulan na kasi natin eh. Oh, edi eh maghanap tayo ng ebidensya. Hindi tayo titigil. Kasi may pasa ilalim ng tenga ng anak ko, oh. Sa bandang leeg niya. Nakita rin nila yun. Patunay lang yun na may nanakit talaga sa kanya. Eh di kung ganun, eh umuwi na tayo. E pag-usapan natin sa boarding house yung susunod nating gagawin. Ganun nga ang ginawa namin. Umuwi muna kami at humingi ng pasensya sa kapitan dahil naabala lang din namin ang oras niya. Pero gaya nga ng sabi niya, naniniwala siya sa amin at gusto niya ring malaman kung ano ang nasa loob ng bahay ng babaeng yon. Kinabukasan, dumating ang guru namin dahil araw ng linggo ay nagulat siya nang makita niya na naroon ng mga magulang namin ni Jonel. Nagtanong siya kung anong nangyari at syempre isinalaysay namin sa kanya ang lahat. Tahimik lang ang guru namin noon na nakikinig sa mga kwento namin. Nagbibigay rin siya ng komento pero halatang wala siyang kinakampihan base sa pananalita niya. Kumbaga nasa ugali niya ang hindi humuhusga agad. Para siyang naghahanap muna ng mga dahilan sa bawat panig. Pero nakapagtataka naman na hindi niya kayo kinuha. Kagaya ng ginawa niya sa mga taong walang alino. Sinaktan niya lang kayo dahil alam niya. Sagabal kayo sa gagawin niya. Maisip ko rin kasi, kung tunay siyang kriminal, abay dapat, pinatay niya na lang kayo. Dahil alam niyang magsusumbong kayo, hindi ba? Pero hindi. Hindi niya naman ginawa yun. Oo nga po, sir. At saka, bakit kaya ganun lang yung ginawa niya sa kanila, no? Tapos, di ba, pinadala pa niya yung mga damit na nalabhan na? Tapos hindi siya kumuha ng bayad? Hindi pa ba kayo napapaisip dun? Kasi sabi niya sa inyo na hindi na niya kukunin yung bayad dahil yun na yung sorry niya, di ba? Ibig sabihin nun, gusto niya talagang humingi ng pasensya sa inyo. Nagkatinginan na lang kami ni Junel matapos sabihin ni Aimee yun at saka ko lang ulit naalala ang sinabi ng babae. Na ginagawa niya raw yun para sa lahat. Ang hirap lang talagang lagyan ng mabuting dahilan ng ginawa niya. Dahil masama pa rin naman talaga ang ginawa niya sa amin. Tapos gusto niyang isipin namin na para sa lahat yon. Pagsapit ulit ng gabi, nandun pa rin ang mga magulang namin ni Junel. Wala kaming nagawa sa buong maghapon. Dahil kahit anong silip namin sa bahay ng babae, wala talaga siya doon. Hindi rin naman kasi kami pwedeng gumawa ng dahas dahil takot din naman kaming maparusahan ng batas. At nung gabi yon, nasa labas kami ng boarding house bilang bonding na rin habang nagluluto kami ng inihaw nang may mangyari nga na hindi namin inaasahan. Ah, bakit ganito ang nararamdaman ko? I- hindi ko maigalaw ang katawan ko! Hawakan mo nga ako, anak! Tay, hindi mo magalaw yung katawan mo? Hala, Junel, hilahin mo siya. Baka mamaya kung ano nangyayari sa kanya eh. Kasi hindi siya makagalaw oh. Ganyan yung sa babae eh. Ako nahihila! Ay, Diyos ko! Mabilis na tumayo si Sir Castor. Si Ate Aging naman ay hinila si Mang Jose papunta sa may ilaw. Ako naman ay agad kong binuksan ang flashlight at itinapat sa pwestong kinatatayuan niya kanina. Doon ay nakita ko ulit ang anino. Nakanganga na naman. Nagulat pa nga si mama kaya mabilis ko rin siyang hinila palapit sa akin. Si Jonel naman, kumuha agad ng upuan at ibinato sa paanan ng anino. Tumalbog yon na parang may tinamaan talaga. Ibig sabihin, may katawan yon kahit hindi namin nakikita. Ayun! May katawan talaga siya! Hindi lang talaga natin nakikita! Kaya tumabi kayo dyan! Ipapakita ko sa inyo ang katawan niya. Lilitaw niya. Sir, anong gagawin niyo? Teka, asin? Oo, kahinaan niya itong asin. Kahinaan kasi ng aswang ang asin. Kaya naniniwala akong makakaapekto ito sa kanya. Ay, naku Diyos ko naman! Pumasok na kaya tayo, Kael! Halika na! Maiihi ako dito sa takot! Oo, pumasok na kayo. Ano manong, hindi ka pa rin ba makagalaw? Kaya ko na. Kaya siguro ako hindi makagalaw kanina kasi pinupuntirya kanya anak ko. Pero ngayon, nakawala na ako sa kanya. Kaya ako na palang puntirya mong loko ka. Magtutuos tayo ngayon. Agala mo siguro hindi kita kayang labanan na ano? na. Walang iyakang nilalang ka! Pero nang sabuyan ni Sir Castor ang kinaroroonan ng nilalang na yon, biglang tumakbo ang anino nito. Tumalon ito sa mismong bakod at doon ko napagtanto na kaya rin pala nitong umakyat sa pader. Lumabas si Sir Castor sa pag-aakalang baka mambiktima rin ito sa labas. At sumisigaw siya sa mga taong naroon na mag-ingat at huwag tumambay sa madidilim na parte. Mag-ingat kayo! Medyo naghibok-hibok! Siya ang pumatay sa dati kong estudyante. Siya ang pumatay kay Carlos. At ang dahilan ng mga taong nagkakasakit dito sa barangay! Hala, ano? wala nakikinig kay sir. Ano na gagawin natin ito? Hindi kaya ni sir mag-isa yung nilalang na yun. Baka pati yung anino niya makain nun eh. Hindi kasi talaga maniniwala mga tao dyan. Kasi nga yung mga walang anino, hindi naman agad napapansin eh. Wala nang pakialam yung mga yan kung may anino ka ba o wala. Hindi kasi big deal yun sa kanila. Pabalikin niyo muna ang guru niya. Hindi siya pwede magpadalos-dalos dito. Hindi siya pakikinggan ng mga tao sa labas. Kasi mali ba naman ang mga yon? Yon ang pinakamahirap na pinagdaanan namin nung mga oras na yon. Hindi po kailangan namin ng mga taong maniniwala sa amin, pati na rin ang tutulong, para mapuksa yung nilalang na yon, na naging dahilan ng pagkasawi ng buhay ng isang estudyante, pati na rin ang pagdurusa ng ibang taong nawala ng anino. Pero kahit anong gawin namin, talagang walang nakikinig. Lumabas ako noon para tawagin si Sarkastor. Nakinig naman siya sa akin, kaya bumalik siya sa loob ng boarding house namin. Hawak pa rin ang isang garapo ng asin. Walang nakikinig sa akin. Walang naniliwala. Pero kasi lang kung meron. Kahit ko konti lang sila. Parang hindi naman nila ako narinig o baka takot sila tumulo. Gusto ko na talaga matapos ang nilalang na yon. Pag-isipan natin to ng maiki. Magawa tayo na paraan kung paano mako-corner ang nilalang na yon. Baka pumunta yun sa lamayan at doon siya mambiktima. Madali lang talaga makain yung mga anino doon dahil maraming tao at hindi agad napapansin. Kung gano'n, doon tayo magkakabang. Eh, takasanuli lang. Gagawa ko ng magagamit laban sa nilalang na yon. Hindi sapat ng simpleng asin lang. Kailangan to. Timplado talaga. May mga gamit ako sa loob. Kung ano pang kailangan dyan, sabihin nyo lang at ako lang bahala. Baka ah, kasi may maibigay din ako para matapos na to. Nakatakot naman kasi lumabas na may ganyan. Parang pati sa bahay umakyat yun, di ba? Kael, hindi sanay ang mga masagat ito ha. Ah. Kaya samahan mo muna siya sa taas ha. Ah. Huwag na rin muna kayong bumaba. Kasi delikado yan. At saka, bakit nakabukas ang pintuan? May dapat nakasara yan eh. Ah, uh, sir, di po ba ikaw yung lumabas kanina? Eh, sir, hindi niyo po yata nasara eh. Ay, eh, anak na. Ako palang lumabas dyan. Ay, nakalimutan ko kong isara. Bihira naman oo, problema niyan. Pag nakapasok yan sa loob. Ililigtas pa ba tayo dyan kapag pumasok tayo sa loob? Eh, parang ayoko naman pumasok. Lahat kami nun napaisip tungkol sa nakabukas na pintuan. Sabi kasi ni Sir Castor, posibleng makapasok ang nilalang na yon dahil wala namang walis na nakaharang sa pintuan. Hindi rin kasi namin yun naisip dahil sino ba naman ang makakaisip noon kung hindi naman kami ganun kaaktibo sa mga ganong paniniwala. At isa pa, pinangungunahan kami ng takot kahit pilitin pa namin kumalma. Ako nang bahala ma. Tara na, pumasok na tayo. Sa kwarto ko naman hindi naman makakapasok yun dahil sarado eh. Dumiretso na lang tayo doon. Tsaka isa pa, bukas naman yung mga ilaw sa loob. Yun lang naman yung kailangan eh. Yung nakikita natin yung mga anino natin. Nakikita rin naman natin siya eh. oh, siya sige. Kasi parang hindi talaga ako mapakali dito eh. Nanginginig na yung katawan ko sa takot. Sige na, Amy. Papasok na. Huwag kayong maghiwa-hiwalay para may laban kayo, ha? Magtago kayo sa isang kwarto lang. Sumama si Amy sa amin papasok sa loob ng bahay. Sumama din si Tita Aging. At kung kailan nakapasok na kami sa loob, bigla namang namatay ang ilaw doon. Nagsigawan yung mga kasama kong babae. Ay! Naku, anong gagawin natin? Baka mamaya nasa tabi na natin yun eh! May, may flashlight ako, ma. Saglit lang ha. Bubuksan ko. Ka- kalma lang, ma. Nandito ako. Sabihin mo sa akin kung hindi ka makagalaw. Hihilahin kita. Hinahin mo na ako, Kyle. Ako yung hindi makagalaw ngayon eh. Ti- Tita Aging, na- nasa po kayo? Pagbukas ko ng flashlight noon, agad kong itinapat ang ilaw sa pinanggagalingan ng boses niya. Malapit lang naman siya sa akin at gaya ng inaasahan. Nakita ko ang anino ng nilalang na yon sa tabi niya lang din. At lalamunin na sana nito ang anino niya. Agad ko siyang hinila kaya naalis ang anino niya sa mismong pwesto kung nasaan ang anino ng nilalang. Itinuto ko lang ang flashlight sa anino na yon at mukhang kumilos rin si Amy para makakuha ng panlaban namin sa nilalang. At pagbalik niya, nang ibabaw ang tunog ng nabasag na vase sa sahig at angil ng nilalang sa harapan namin. Oh! Natabahan ko siya! Umalis kayo dyan malapit sa kanya, Alice! Sir! Sir Castor, nandito po siya! Sir, nandun po siya sa loob. Nakapasok po talaga. Tara doon, Mama Sir! Pagkapasok ni Sir Castor ay agad siyang natigilan nang makita niya ang tinututukan ko ng flashlight. Mga ilang segundo lang naman siyang ganon. Saka siya nakapagdesisyon na sabuyan ito ng asin. Pero imbis na tumama ang asin sa nilalang na yon, may iba itong tinamaan. At nagulat ako nang makita si Ate Rosa yon ang babaeng nanakit sa amin. Nasa harap lang namin siya. Napuno ng asin ang suot niyang damit. Kalmado lang ang mukha niya noon at ako naman ay inis na inis sa nakita ko. Anong ginagawa mo dito? Pa- paano ka nakapasok dito sa boarding house? Hindi niyo siya pwedeng makita dahil delikado. delikado? Patayin niyo yung flashlight! Patayin ang flashlight? Hindi ba't delikado sa dilim? Basta patayin niyo yung flashlight. Akin na yan, Kai. Patayin dalawang flashlight. A- ah, ano? Pero... Pero inahagaw ni Sir Castor ang flashlight ko. At siya na mismo ang nagpatay noon. Kaya muling bumalot ang dilim sa paligid. At napayakap na lang sa akin si Mama. Hindi ko naman maintindihan ang ginagawa ng babaeng yon. Pero sa huli, parang naririnig ko siyang may kaaway para siyang nakikipagbakbakan. Buti naman at naging agresibo ka na sa gabing to. Yan lang naman yung hinihintay ko eh. Hindi na kita papakawalan pa aswang na imok-imok! Ah, sino ba yung babaeng yan? Ano bang ginagawa niya? Bakit ayaw niya ng may ilaw? Hindi ko rin po alam ha. Ah. Basta huwag kang hiwalay sa akin. Sabihin mo kaagad sa akin kung hindi ka makagalaw Kayo, alam niyo ba kung bakit kailangan madilim? Dahil kapag nakita niyo yung nilalang na to, wala yung pinagkaiba sa mangyayari kapag wala kayong anino. Anong ginagamit mong panlaban dyan? Sabi mo lang sa amin kung kailangan mo ng tulong, ha? Tutulong kami. Madali lang siyang patayin dahil mahina lang naman siya. Pero mahirap siyang hulihin dahil hindi natin siya nakikita. At delikado rin kapag nakita natin siya. Yun ang pinakamalakas niyang sandata laban sa atin. Kaya sa ngayon, Magsunog ka ng kamangyan, Kastor. Kailangan niyang maamoy yun para lalo siyang manghina. Oh, sige. Meron ako dito eh. Yung binigay mo. Ah, ano? Ma- magkakilala kayo? Muling binuksan ni Sir Castor ang flashlight, pero hindi niya yun itinapat sa nila lang kung saan ito nag-iingay. Hindi naman ito nagsasalita, pero nakakakilabot ang angi niya. Parang isang napakalaking halimaw ang tunog at tila nasasaktan lang ito sa ginagawa ng babae. Pumunta naman si Sir Castor sa kusina at pagbalik niya ay kumalat na ang amoy ng kamangyan. Lalong lumakas ang angil ng nilalang na parabang hirap na hirap na siya. Tama na yung pananakit mo, imok-imok! Masyado ka ng busog! Hindi na kita pwedeng hayaan may masaktan pang iba! Castor! Ilayo mo na yung flashlight dahil baka bigla pa yung tumapat sa liwanag at makita nyo! Ay, oh, pasensya na. Nakalimutan ko. Wala talaga kaming nakikita noon. Tanging tenga lang talaga ang mapapakinabangan namin para malaman kung anong nangyayari sa paligid. Panay ang pag-iingay nila Tita Aging. At sunod-sunod din ang gulat na sigaw nila Amy dahil sa mga daing ng halimaw na kinakalaban ng babae. Hanggang sa huli, naririnig na lang namin siyang nanghihina. Tapos may bumagsak sa sahig yun pala, natatalo na siya ng babae. Hindi ko maiklarong maipaliwanag ang laban ng nangyari dahil nga madilim. Pero nasabi ko naman ang lahat ng narinig ko. At nang tuluyan ng tumahimik ang paligid, doon na kumpirmang patay na nga ang nilalang. Hindi pa rin ba pwedeng buksan yung ilaw? K- kahit patay na siya, delikado pa rin ba? Pwede na. Wala nang epekto yan kahit makita nyo pa. Dahil patay na siya. Hindi na yan makakagamit ng kakayahan niya. Mabuti naman. Para kasi akong bulag na nanguhula kung anong nangyayari sa paligid ko. Diyos ko. Pahiram ng flashlight o di kaya ano, kahit ano, ilawan nyo na kung nasa yung switch. O oh, ito. Nandoon ang switch. Nang bumukas nga ang ilaw, doon namin nakita ng malinaw ang anyo ng aswang. Hugis tao rin ang katawan nito, pero butot balat at hindi normal ang kulay. Ang bibig nito, napakalaki at nakanganga na halos sakop na ang buong ulo. Nakahandusing na ito sa sahig. Wala na itong buhay at kasalukuyan pa umuusok. Kami naman ay hinarap ng babae at sa pagkakataong yon, hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Kahit nga si Jonel noon, parang natameme lang din ang dami kasing tanong sa isip ko na hindi ko alam kung paano ko ilalabas sa salita. Para bang gusto ko nalang hulaan nila ang laman ng isip ko at sagutin ang lahat ng tanong na nandoon. Pero syempre wala namang ganon. At hanggang sa huli, si Mama ang unang nakapagsalita. teka, sino ka ba talaga? Paano ka nakapasok dito sa bahay? Eh, hindi ka naman namin kasama kanina. Oo nga. Ikaw ba yung pumatay ng ilaw? At bakit wala ka sa bahay mo? Tumatakas ka ba? Nasa yung lalaking ginawa mo kanina? At bakit wala kang fingerprint? Ano ka ba talaga? Tao ka ba talaga? Tinatakasan mo kami kasi alam mo nireport ka namin. Anong ginawa mo doon sa lalaki kanina? Pinatay mo ba siya? At sandali nga lang. Sinasabi niyo bang siya yung babaeng nanakit sa inyo? Wala siyang ginawa sa taong walang anina na gusto sana ninyong iligtas. Kailangan niya lang gawin yon kasi kung hindi, mamamatay iyon sa ilalim ng araw. Lahat ng taong walang anino na nawawala sa barangay na ito. Hindi ibig sabihin nun na wala na talaga sila. Pinoprotektahan lang sila ni Rosa laban sa kamatayan. Pero ngayong wala na ang nilalang na ito, babalik sa kanila ang kanilang mga anino at makakalabas sila sa bahay kung saan sila ligtas na nagtatago. Makakabalik na rin sila sa sarili nilang pamilya. Ibig sabihin, hindi ka masamang tao? Hindi. At ayoko rin manakit ng tao. Kasi tao rin naman ako. Pero ba- bakit wala ka bang fingerprint? Talagang wala kayong makikita doon. Dahil habang tulog kayo, inalis ko na yon. Kahit sa damit wala kang fingerprint? Ikaw ay nagtupino na. Alam kong may ginawa akong hindi maganda sa inyo habang tinitiklop ko yung mga damit. Gumamit ako ng gloves habang tulog din kayo noon. Pero dapat hindi mo pa rin sinaktan ang anak ko. Dapat ipinaintindi mo na lang sa kanya yung dahilan mo. Nahimatay yung anak ko at may pasasa siya ilalim ng tenga. Alam mo yung parte na yan, delikado yan, di ba? Pasensya na kayo pero tansyado ko naman yun eh. Kaya sigurado kung kahit nagkapasa yung anak mo sa ilalim ng tenga niya, eh, hindi siya mamamatay sa ginawa ko. Pero kahit ganun, handa naman akong managot. Aaminin ko yung kasalanan ko sa kanila. Dahil tapos na rin naman yung mission ko. Pero bago yon, hayaan niyo muna ako na maibalik sa sarili nilang pamilya yung mga biktima ng imok-imok na to. Dahil may nagawa rin namang mabuti ang babae ay kinausap ko si mama na wag na lang ituloy ang reklamo. May dahilan pala siya. Hindi lang namin agad naintindihan. Tinanggap ni mama, ni Junel, at ng ama niya ang taos-pusong paghingi niya ng tawad. Doon nagtapos ang problema sa aswang na imok-imok at nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng estudyante. Ang mga biktima nakabalik din sa kanika nilang pamilya. At ako, kahit pinarosahan noon ay nagpapasalamat ako kay mama dahil doon ay nakita ko ang tunay na direksyon ng buhay ko. Kaya bilang anak ay ito ang mensahe ko sa mama ko. Maraming salamat po dahil hindi ka nagkulang bilang ina ko. Maraming salamat dahil sa kabila ng katigasan ng ulo ko, gumawa pa rin kayo ng paraan ni Papa para maging tuwid ang landas na tatahakin ko. Maraming salamat po at sobrang mahal ko kayo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat sa pagbahagi nito. More power po sa channel ninyo. God bless po at ako po muli ito. Si Kael, lubos na gumagalang.